yego ndabumva cyane usanga ikaze muri karadiridimba eh, murakoze cyane ko mbere wese eh, muri karadiridimba icyo bakunze ko n'ibindi eh, jewe ngira ngo benshi basanzwe bamenyereye ku izina rya Jofete Jeanti Ndayishimiye hmm. nkaba nahoze ndongoye urwego rw'abarundi baba mu mahanga diaspora burundese hmm. eh, murakoze cyane jyewe na je nk'uwaserukiye eh, diaspora ndundi mhm. eh, nkaba narungitswe n'urwego nshingwabikorwa rubatanije n'urwego nshingwantwaro eh, wa desipora ndundi kugira mm. ngo tubashe kuganira mhm. eh, muri iki kiganiro mwaduteguriye mhm. biciye mu matora nk'uko amatora yabaye mu bihumbi bibiri na cumi eh, na mirongo ibiri na rimwe hmm. none hari hageze byavuye kuki uti hari hageze yuko ayandi ah, matora aba yabereye hano mu gihugu ko igihe muheruka ino hari umwiherero wabaye bivuga yuko ubu mugiye gukora imigambi eh, ukuvuga ko hari hageze ayandi matora ni ukuvuga yuko eh, diaspora rundi mhm. eh, ni diaspora abarundi bishwi bashyizeho eh, bumvikanye ko bumvikana n'inzego zirongora kandi mhm. bumvikana no kungene hoba amategeko bogenderako mm. ayo mategeko rero abarundi bishwi bashe kuganira ko bakemeranya niyo diaspora ndundi n'uno munsi igikorerako hanyuma nk'uko eh, hari habaye amatora eh, muri ayo matora hakaba hariho uwari yarizigiwe kuba yoshobora kurongora mm-hmm. uyu nawe akaba ari umwubahwa yitwa Eric Niragira mm-hmm. eh, uyu aba amaze kwitandukanya n'abarundi mm. agashinga ishyirahamwe ry'iwe ry'ubukane bwiwe abarundi bishwi bamuhamagaye inshuro zitandukanye kugira baganire nawe hamwe n'ibibazo bari bafise ariko ntiyashoboye kwitaba abarundi bicwi mu nama zidasanzwe zabahurije bafata ingingo bishimikije amategeko bagenga kugira ngo batorere umuti eh, icyo kibazo ari naho bisunze eh, amategeko abagenga baciye bamusubiriza hanyuma nk'uko amategeko abivuga wari ajejwe urwego nshingwantwaro akaba yaciye ari we aba umukuru ufata ikibanza arongoye urwego nshingwabikorwa akaba ari nawe ahagarariye abarundi bishwi ibyifata kibanza akaba ari umwubahwa Diomed Richard misigaro mhm. umuntu agerageje kubumva atasiano nuko hoba hari impande zibiri rero ubwo ah, nta mpande zibiri zihari eh, hari uruhande rumwe mm. kuko amategeko yisungwa Eh, nta mpande zibiri ziriko ziravuga ziba ziyisunga eh, kubera abarundi bishwi eh, nibo ibintu biraba nk'uko ku isi yose muzi yuko abantu ari bo bene ibintu icyo yakoze avuguruza mm. kumbura umuntu ashobora guca yibaza ati mbe muri izo mpande zibiri n'uruhe rwemewe n'ubushikiranganje bujejwe ah, amakungu ni mwese cyangwa eh, hari kirahinduka hano mu gihugu ah, ntiturakiriye neza narimvuze nti mbe ubushikiranganje bw'imigenderanire mhm. y'uburundi n'ayandi makungu bwaba bwemera uruhande uruhe eh, mu by'amategeko bumugeze hehe kuko mwatubwiye yuko uwahora atwara diaspora yashinze ishami ry'iyo nkuko mwabivuze nawe muca muramukura we naremera ibyavuye muri ayo matora mu bisanzwe nk'uko murabaga ikibazo cyiza eh, ubushikiranganji eh, bw'imigenderanire y'uburundi n'andi mahanga eh, mu by'iterambere mhm. nibwo bushikiranganji bugejwe abarundi bishwe mm. nibwo bushikiranganji burimwo ibiro leta y'uburundi yashyizeho kugira ngo Ababe ari bo batunganya ibyo abarundi bishwe ubwo mhm. bushikiranganji rero eh, bwaranasohoye na dokima idasanzwe eh, iyo dokima ikaba ari nayo diaspora ndundi yisunga kuko isanzwe irimo imigambi eh, leta yatunganije kugira ngo abarundi bishwi bashobore kuyisunga n'abandi bantu bandi baba bava hanze y'u Burundi bashe kuyisunga mm. rero ubushikiranganji gukorana nabwo ni ngombwa ngo dukorane nabwo eh, kuko nibwo butujejwe kandi hahindurwa n'abantu batari bake ubwo nta sano bifitaniye si ka gashavu usanga gafata uyu n'uyu abandi bagaca bavuga ati reka duhindure ibintu kubera bimeze uku n'uku kuko numva umenya ngo hari ikintu cinyegeje ah, mu bisanzwe ntibaza ko bifashe uko kuntu by'amashavu hmm. ahubwo eh, ni ukuvuga uwarahora arongoye diaspora ndundi mhm. eh, abarundi bishwi baramwandikiye baranamwongera baramwereka yashoboye gusigura mhm. murakoze akanya kadukundiye turaza kumwakura twumve nawe icyo ashikiriza ariko jafete rojanti aha mwumvise tasiyano ibyo yahejeje ah, gushikiriza kumbure ah, mwebwe mwarongoye diaspora iminsi itari mike mutubwire icyo amategeko avuga mbe utwara diaspora tugwa ryari mu kiringo kingana gute bishitse kugwa na hakugwa ryari byagenze gute mhm. bituma uko wonona diaspora ndundi mhm. niko uba uri ko wonona n'ishusho y'uburundi mu gihugu mm. eh, rero twebwe nk'abarundi duhamagarirwa kugira ubuntu kugira ubushinga ntahe mu gukora icyo kintu cyose cyotuma abarundi baba hanze baguma bafatanye mu nda bagakurikiza amategeko bakagira ingendo ituma abarundi baboneka neza haba hanze haba no mu gihugu mm. rero uti none amategeko avuga iki mhm. eh, jewe maze igihe ntakurikira kuva mvuye mu eh, inama ya mbere iheze urabona jewe naciye naciye nisubira ku gatumba gukora nyine ibikorwa bya bene gihugu mhm. hanyuma eh, ngira sinzi ingorane zabaye no mu magurupe eh, nahora nkurikiranamwo eh, baranyagizayo barashyira ku ruhande sinaba sinabangikurikira ubu ni ukubwira yuko nta byinshi nzi nzi biriya bya kera eh, n'urwandiko rwaba rwarampagaritse gatoya ntibaragaruka bavuge eh, kugira n'uyu munsi rero ntawe uravuga ati urasimba rero wongere mm. udufashe ubu n'ibyo byose sinomenya aho mpera n'aho ngeze mm. rero hariho iyo umaze gutorwa ugatorwa igihugu kigashyira ku biganza turemeze na twebwe yuko ko abarundi bo hanze bakwizeye mm. urumva twumvikanye yuko rero gukugwa si ugusimbira ku mbuga ngurukanabumenyi ngo umuntu arakuye umuntu urarindira ikiringo kigashika hanyuma ukashikiriza ibyiyumviro uti ibi ntibyagenze neza ibi mhm. ntibyagenze uko tubishaka hanyuma akaguhindura mm. ahinduka umukuru w'abarundi baba mu mahanga mm-hmm. iyo article yari irimwo yarerekana neza yuko hariho amabanga abiri atandukanye mm. bivuga yuko hariho ishyirahamwe hari n'urwego mm. urwego rero rugakorana na leta y’u Burundi kugira ngo aserukire Abarundi baba mu mahanga ari abiyandikishije ari n'abatiyandikishije ariko gatonya gatonya uh, rojanti kuri zino mikoro zacu nyine eh, hari ibyavugiweho wanashima inyuma y'inama iheruka hano mu gihugu cyacu y'abarundi bahurikiye muri diaspora yuko mwebwe kumbure mwarongoye diaspora ababasubiriye no mu gihugu iyo habaye amatora hmm. si bose bajya mu matora hariho abiyandikisha ku rugero runaka bagatora abo nibo bemezwa rero eh, si byiza yuko umuntu yikumiriye aca ashaka kuvyitirira abantu bose ariko ndababajije gutyo kumbure hari abavuga yuko muri ku ruhande gutwara diaspora ubu ko ari mu mwoba mwaranamuparenye muramushiraho mbo jewe ku ruhande rw'utwaye diaspora mhm. ntibintera isoni kuko twamutoye izuba ryaka mhm. hanyuma agiye i burundi naho jewe ntashoboye kujayo barongera baramutora singe kuri gwa ruhande rushaka gutorera abantu mu ibarabara ndi kuri gwa ruhande rurindira ikiringo kiwe kigahera hanyuma akaduha raporo yego turi turabumva cyane ibyo bamazemo iminsi njyewe ntabyo nzi mhm. mugabo eh, na jewe hariho igihe ntashobora kuboneka kubera iki cyangwa kiriya mugabo nari mfise abanserukira mhm. nari mfise abaserukira muri buri gihugu narashobora no gutora umuntu ni wewe uno munsi niwe userukira umukuru wa diaspora icyo ndacemererwa n'amategeko hinge mhm. gato no jante muriko muratwumva kandi ndabona mu buhinga bw'ibyuma bitunganije na Tassien aratwumva Tassien mwumvise ibyo wahoze arongora diaspora inaribonye yashikirije yumvise kandi ko wanashima navuze harabavuga ko ari ku ruhande gutwara diaspora mugabo mwumvise ko yakumiriwe no mu ma groupe baramukuramwo kumbe yari naribonye yofashije mbe kandi mwumvise icyo yavuze amategeko avuga ati mbe none umukuru ya diaspora yotorerwa gute yikuye kuba uburongoye eh, abarundi bo hanze mu kujya gushinga irindi shyirahamwe mu burundi iryo shyirahamwe akaca rishinga rikaba ritemerewe n'amategeko y'uburundi eh, kurenga imbibe z'u Burundi mm. irindi shyirahamwe ryashinzwe riri eh, iruhande rishinze abanje kubesha abarundi bishwi mm. kuko baganiriye n'abarundi bishwi eh, bari mu nama ibujumbura muri uku kwezi kw'indwi mhm. hari inama bagize hanyuma baravugana amategeko e, bogenderako ayo mategeko akaba yari mu ngingo mirongo itatu na zitanu mhm. bamaze kubiganira mu iyo nama bace batuma umwubahwa Eric kuza kuyandika niyazoheza kuyandika aze yarungikira abarundi bishwi na cyane cyane abarongoye e, e, abarongoye abarundi mu bihugu kuko abarundi bishwi mu barundi bo hanze basanzwe bari bitunganije mu bihugu mu bihugu mu bihugu mu mhm. bihugu amateka yajya kuyandika mhm. baramurungikira na imeyire mhm. kugira ngo bazace bayasinya barabe ko ahuye n'ibyo bavuze ariko bakiriye er- uyo mwubahwa ntiyigeze yarungika ariko kandi mu nyuma bagiye gusanga basanga cyaza kwiyandikishiriza iyi asosiyasiyo yiwe i bujumbura irimo amabwirizwa mirongo ine n'atanu abarundi bishwi batazi iyo mabwirizwa yubakiwe niyo yakomotse mm. ni ah. ukuvuga mu gihe abarundi bishwi bari bakirindiriye ko bazorungikirwa ayo mabwirizwa bari baganiriye i bujumbura mhm. bari bagitwagwa n'amategeko bari basanzwe bagira ko kubera gushika uno munsi uyu mwubaha Eric atarigera barukira mu mabwirizwa ngo bayasinye kugira aze baze kwiyandikisha niyo mpamvu bakigendera ku mabwirizwa bari bagize ntibagendera ko ariko abarundi bishwi gushika uno munsi bakaba n'ibindi bibazo bikomeye barega Eric kuko kuko konte konte ya diaspora ndundi canke y'abarundi bishwi bashira hmm. ko amafaranga yariko ubujejwe ikigega yatowe n'abarundi bishwi hmm. umwubahwa yitwa jire ndayishimiye hmm. uyo mwubahwa ari we yarajejwe iyo konti yaragiye kuraba asanga umwubahwa Eric yaragiye kongera ko abandi bantu b'i burundi abo bantu b'i burundi batari n'abarundi bo hanze rero haba ikibazo kuko iyo mwubahwa yaragejwe iyo konti acabona yuko abantu iyo mwubahwa Eric yashyize ko yabahaye n'uburenganzira bwo gukura ayo mahera uyo muntu ajejwe ikigega atabyazi kandi mm. n'abarundi bishwi batabizi mm-hmm. gushika uno munsi abarundi bishwi bakaba bifuza kumenya iyo amafaranga yabo Eric yajanye n'uyo muntu yongeye ko ku izina bitwa ngo nyagasani eh, marajolene ukungene ko turabumva uko amajwi ariko ataboneka neza aha nari ndakubajije nti mhm. isano none iryo bari rihe hagati y'iryo shyirahamwe wumva yashinze giyiwe kuko ni umurundi ararekura n'amategeko gushinga irindi shyirahamwe mu gihe ridahungabanya iryo rindi hoba hari isano bifitanye na diaspora none iryo rindi shyirahamwe nk'uburyo bari bwiwe bwite eh, rifise inyungu ziwe bwite iryo shyirahamwe muvuga eh, perezida Eric yashyizeho kumbure arabirekurira n'amategeko wene nk'umurundi gushinga irindi shyirahamwe ry'iwe bwite usanga inyungu ari izindi zitari eh, iza diaspora ngo tubwire isano bifitaniye n'iyo yindi shyirahamwe iyi sano ryoba rihari ni uko eh, uyu mwubahwa Eric eh, yashoboye gutwara izina abarundi bishwi bari basanzwe bahurira mhm. aca rero batwara ikigira kabiri aca yongera akomeza akoresha ibimenyetso abarundi bishwi bari basanzwe bakoresha ibyo mhm. Eric akaba yarabitwaye kuri iryo shyirahamwe ryiwe mhm. yandikishije kandi no kuri sitati yiwe eh, no kuri stati yaryo bikaba biboneka yuko ari ryo eh, yashinze eh, ku itariki mirongo n'icenda mm. ibigeretse ko kuri iryo shyirahamwe mm-hmm. naryo nyine turifise ko ibibazo kuko dukunda uburundi mm-hmm. kubera uburundi bwaratunganije amabwiriza mbere n'ibwirizwa ry'umukuru w'igihugu mm-hmm. rigejwe amashyirahamwe adaharana inyungu Eh, za politiki mhm. ayo mashyirahamwe iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu ni ukuvuga nomero imwe bare zero de mhm. di veniseti janvier na riza rinahubanye n'aya mabwirizwa y'umukuru w'igihugu mm. ari nabyo nabyo turiko turahiga kumenya impamvu iryo shyirahamwe ry'uyu mwubaha Eric ryoba ryaremewe ku butaha Burundi rinyuranije n'amabwirizwa y'umukuru w'igihugu na cyane cyane ndavuga nti ku ngingo ya mirongo ibiri na rimwe mu eh, muri sitati y'umwubaha Eric yihaye ububasha bwo kuba hejuru eh, ya asambure generale cyangwa y'inama ya bose kandi iteko ry'umukuru w'igihugu rigejwe amashyirahamwe nk'aya mhm. ribyamira cyane ku itegeko rya mirongo itandatu na rimwe eh, kuri article itandatu na rimwe itandatu na kabiri n'itandatu na gatatu mhm. hanyuma n'ibikurikira nuko muri iryo shyirahamwe Eric yashize mhm. eh, kuri article y'indwi naho yashyizeho iyindi ngingo yisunga inyuranye rwose cyane n'ibwirizwa ry'umukuru w'igihugu mm. rigejwe amashyirahamwe eh, ya sambire rikaratife rero ibi byose bikaba ari ibibazo eh, twiyumvira yuko uburundi bwokurikirana bukaraba kumbure k'umushikiranganji yoba yemeje iri shyirahamwe rya erike yoba yarasomye iyi sitati icanye yuko yarahenzwe kuko natwe turakunda igihugu cy'u Burundi mm. kandi tukifuza yuko igihugu cy'u Burundi gikorera mu mategeko nk'uko nyakubahwa umukuru w'igihugu yama yashyize imbere yuko ikintu cyose cyokorwa kisunzwe amategeko ibi byose n'ibibazo dusaba kugira ngo mu Burundi inzego zifitiye uburenganzira zitohoze ziraba ukungene ishyirahamwe ridahuye n'amategeko y'igihugu cy'u Burundi yoca yemegwa mu gihugu cy'u Burundi yisunze iteka ry'umukuru w'igihugu kandi biri muri iryo muri iryo shyirahamwe bidahura n'iby'umukuru w'igihugu yaringanije cyangwa yateguye cyangwa biri mu iryo tegeko ryiwe mhm. uh, urakoze cyane eh, bona rojanti uracyari ku murongo yego turacyari ku murongo mhm. rojanti uri ku murongo bo eh, sinashoboye gukurikira mugabo nta kibazo urambwira ikibazo ariko mwumvise yuko eh, uwo yagirizwa kuba yarashinze irindi shyirahamwe eh, yagerageje kubisigura bonatasiyo yuko umukuru wa diaspora ari wowe muri cegera ciwe Eric mwarabonye ngo baramutumye ko akatari gake hariho ibyo yagirizwa bitari bike arashinga n'ishyirahamwe rinyuranye n'inyungu eh, z'abarundi baba hanze kumbure nuko ngira mudufashe mudufatiye hagati yari yabisiguye tasien ati rero wowe baciye batora uwundi ari we yitwa eh, Alain Diomede misigaro nk'umukuru wa diaspora atowe n'abarundi bishwi twashaka muduhe namwe umuco ku ruhande rwa diaspora y'ubu kuko muza gusava musanga muri ko murajuragiza abarundi muri ko murajuragiza abo barundi bari mu makungu kumbura bafise imigambi yo guteza imbere igihugu ariko ugasanga hari ibintu biri ko birabazibira akanya ni gwawe uh, bwana Bekimash ya murakoze cyane uh... Ah, nagira ngo mbwire abarundi bose baba mu mahanga bariko baratwumviriza ko batujuragirika mhm. ah, kubera ko ah, diaspora ndundi ingene iringanijwe ingene iyobowe n'ingene ikora bisanzwe bizwi amategeko ayigenga arayizwi arazwi ku buryo rero kiretse uwoba agomba gukurikira ubwije niwe yohaba afata izindi nzira atari izo nzira zumvikanywe ko uh, ari inama ya bose ni ukuvuga asambure generale mhm. igihe uwurongoye iryo shyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga yoba hari amakosa yoba yagirizwa canke yuko hari ibintu yoba yakoze biciye ku birimo ibyo asambure generale yamutumye canke amategeko asobanura iyo asambure generale nyene igihe bakwije bibiri kuri bibiri kuri bitatu by'abanywanyi nibo baheza bagaca basaba yuko haba inama ya bose idasanzwe kugira ngo iyo nama ya bose idasanzwe aba ariyo ica yicarira ibyo bibazo ikamubaza ibyo bintu yaba yagirizwa ibyo ari byo hanyuma intahe ikamukita mu gahanga hmm. iyo rero umuntu nka tasiyani avuga ngo naramutumye ko aranka umuntu yoca yibaza ati wamutumye ko nkande hmm. eh, kubera ko nta suwa ari we wese ashobora ngo jewe ndagirishije inama abarundi ngo reka ndamutume ngo ze kwisigura mm. ibyo byaba bikurikije amategeko ya hehe mm-hmm. ibyo rero urumva yuko ari ibintu bitigezwe ibyo bintu rero ntibibaho nta bubasha uwo muntu yavuze ngo yaramutumye ko yaramwandikiye abifitiye we ninde mm. icyo ni cya mbere hano tuvuga mm-hmm. ngo ngo erike yarashinze iryo shyirahamwe si cyo ndakivuga cyavuzwe na tasiyana Tego ah, ni iyi nimba iricyo yashinze irindi shyirahamwe ryiwe jewe ibyo ntabyo noba nzi ntabyo mbereye visi perezida cegera ciwe mm-hmm. jewe ishyirahamwe nzi erike arongoye ry'abarundi baba mu mahanga nanjye nkaba ah, ndicariho ciwe ni ishyirahamwe rya twita diyaspora ndundi yemejwe imbere y'amategeko ah, ngaha mu gihugu cy'u Burundi kandi yabereye i bujumbura niho abarongoye diaspora ndundi uyu abarongoye diaspora ndundi niho batogwa mm. hanyuma kubera ko amategeko mu nyuma yaho yarasubiwemwo mm-hmm. kugira ngo iryo shyirahamwe diaspora ndundi ishobore kwemererwa eh, imbere y'amategeko mu burundi twisunze ibyo bita kadre legal mhm. ayo mategeko rero yarahinyanyuwe maze arajyanwa mu gisata kibiraba cyo mu bushikiranganzi bw'intwaro yo hagati mu gihugu araba ingene yubatse hanyuma eh, araheza baraheza barabyemera harasohoka eh, itegeko nshikiranganji ryemeza iryo shyirahamwe rya ndundi mm. ariko rero nkibutsa yuko naho nyine imbere y'uko ayo mategeko yemejwe n'inama ya bose yabaye itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na kabiri ikaba nayo nyine yabereye i bujumbura hanyuma ibyavugiwemwo n'ingingo zafashwe nibaza yuko uwo muri ko na tasiyano n'inzego zirongoye diaspora ndundi hanyuma izo mpinduka zose rero zaremejwe n'inama ya bose hanyuma ah, nibaza yuko ah, harya ibintu iyo bihindutse hariho benshi bishimi hariho bamwe bishimisha n'abandi bidashimisha hariho rero kumbure abantu batuba barashimishijwe n'ibyo bintu byahindutse ariko ngira ngo ariyo nyendamuvano ibyavutswe n'ibyemejwe biramuraba no biramuraba kandi nawe ari mu bantu babyemeje kuko twari kumwe kandi ndazi yuko yakirije yemeza ibyo gupfundikwa mhm. reka kumbure dusangire ijambo euh, tasien murahejeje gukurikirana euh, ibyo jean bekimase ashikirije muratwumva tasien ndabumva ndabumva murakoze cyane mwumvise ko ari eh, impinyanyuro eh, zabaye ubwo zoba zarabateye ubwoba muca muramera nk'abakinjura kuko mwumvise ngo ni amategeko yahindukiye nagenda musabe cyangwa ndabasabe ndazi ko muri fisa benshi makuru muje kuri article ya mbere kuri iryo shyirahamwe ry'uwo mubaha Eric bavuga yuko barire barikoze ariho barikoze hanyuma murazi yuko iyishyirahamwe rikozwe rikozwe ubwa mbere hmm. riragira icyo bitwa peve bajyana ku mushikiranganji iyo bagiye kujyandikisha mhm. rikagira na liste y'abamambre fondatere mhm. rikagira yoba yarashinze iryo shyirahamwe wagiye kwandikisha mu bushikiranganji bw'intwara yo hagati ntabyo yigeze atanga ni ukuvuga baranamusaba ndetse kubera muri iyo muri iyo ntuze muri iryo shami rya erike yaciye ashyiramo ingingo y'uko umuntu kugira umunywanyi wiwe amuha amadolari mirongo itanu y'amanyamerika utayamuhaye ntupfa warabaye umunywanyi wiwe mahera kandi abarundi bishwe bakaba bataziyaja kuko Eric yaciye umuntu wo mu Burundi w'umwigeme abari ari washinga kuba ku kigega kuza arashobora gukura amahera ajyana atamuntu n'umwe abizi atanama ya bose yabayeho hama nkasaba ntimumbarizo uyu mwubahwa jean berkimasi muri komite nshingwabikorwa yo barimwo none mwe muhagaze hega bwana tasiyana diyasporo iguma ari imwe mubagejewe yego muvuze ko diaspora iguma ari imwe eh, mwumvise yuko yashikirije ati burya kugira umuntu atware diaspora atogwa n'inama ya bose kandi bera hano mu gihugu atari ku ubu buhinga bumenyi kandi yashikirije ati diaspora ni imwe none mwebwe muhagaze hehe eh, diaspora nimubona ko yoguma ari imwe kumbure ari ivyo bidutara bibatanya mukaja hamwe diaspora y'abarundi ni imwe kuko itwarigwa mu bushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi n'ibindi bihugu ni naho leta y'uburundi yasize niho yasize ibiro bigejwe ubwo ubwo iyo diaspora mm. ariko kuba bagiye mu mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati bakaza kwandikisha ishyirahamwe ry'iwabo ryo mu burundi ritarenga imbibe z'uburundi nk'uko biri muri aritikire ya gatatu Mm. none abarundi bo hanze ko bataba baba mu burundi wowe wumva wumva gute wacu ushinga hamwe ryo mu burundi ritarenga imbibe z'uburundi kandi leta y'uburundi yari yarashyizeho igisata mu bushikiranganji bw'imigendere y'uburundi n'ayandi mahanga kijejwe twebwe abo hanze ari nacyo dukorana n'icyo twokwitukura niba wumva ibyo abo bakibaza kugira bifise isiguro nke mm. mu mateka amategeko y'igihugu cy'u Burundi no mu ntumbero umukuru w'igihugu yashyize imbere y'abarundi mhm. ibi byose urumva ko ari akeneye gukorwa reka kumbure ni igiki cyakozwe kugira ngo bigende uko kuntu tasiyano ko turi kumwe na jean berg kimasi ku murongo jean berg kimasi mwumvise ibyo ahejeje gushikiriza ati euh, diaspora twagwa mushikiranganje euh, bwa cooperation bujejwe ibihugu n'ayandi makungu ariko mwagiye kwandikisha ishyirahamwe mu bushikiranganje euh, bwo hagati mu gihugu ministère de l'intérieur ibinyuranye kumbure eh, n'amabwirizwa ya diaspora bekimasi wotanga umuco kugira tuce turaba icokogwa kumbure kugira izindoro zirangire eh, reka ntabwo umuco kuko mu bantu bakeneye umuco eh, atasiyana arawukeneye kuko ariko aravuga ibintu ubona yuko atasobanukiwe neza ubwa mbere yatanguye kuvuga yuko aremera yuko inama ya bose yabaye izera byemera akavuga yuko ngo basabye ngo peve y'inama barayivuga ntibayubaha aho nabo nyine ngaruka kuri ba bandi kuri bya bindi ninde yabisabye yabisabiye muri kere kade kugira ngo ayironse amabwirizwa ingene ubuyobozi bwiza bugomba kugenda hmm. iyo rero pose iyo nako riho iyo pose ziribara ariko jewe ndayifise imbere yanje irahari kubera ko ubushikiranganzi bw'intwaro yo hagati mu gihugu bubanza gusaba pose verbal de l'assemblée constituante kugira ngo bwakire ayo mategeko buyemeze iyo lisite nayo nyine turi ko turavugana ndayifite nagira ngo ndamwibutse patiyano ah, kuko ndazi ko ari mu gihugu cya Australia igihugu cya australia cyari giserukiwe n'abantu intumwa zabo bari barungitse kandi bari barambwiye yuko barungitse intumwa baranyitelefone barambwira yuko intumwa zabo zize harimwo uwitwa isaac nyandwi ni byiza yuko abarundi basenyera ku mugozi umwe ku bwanyu ni igiki mubona cyoshigwa imbere kugira musubire hamwe rusubire rubu runani rumwe inyungu zibe za mwese inyungu zibe iz'abarundi bose minota ibiri kugira duce turangiriza kuri jafete reka ndabivuge kandi ndabitomore neza mhm. uwo wese yumva yuko yoba akumiriwe cyangwa ari nyuma ya diaspora ndundi tasiyano arabizi yuko kugira ngo ube umunywanyi wo mu ishyirahamwe utegereza gutanga intererano iyo ntererano twamaze hafi kiringo umwaka wose tugira amanama sinzi ko tasiyano yakurikiranye byagiye gupfundikwa ni ingingo yapfunditswe n'inama ya bose ibyo rero byapfunditswe n'inama ya bose ingene abantu bayatanga birazwi nta muntu Eric yagenye kugira ngo dore yakura ko ngo yakura aho bayatanze ibyo ni kinyuma ubusa ahubwo eh, ivyagirije nkizo byari bikwiye gukurikiranwa ah, ariko rero turateye akamo amasegonda mirongo itatu mhm. ego bose baze tuje hamwe hanyuma nimba indongozi hari ibyaha byagirizwa twubahiriza amategeko tuyakurikize bazokubahiriza amategeko hanyuma babashingize hmm. murakoze murakoze ariko mugume ku murongo gatonya reka tasiyano nawe tuguha umwanya kumbure murabona ko akanya kariko karatujana twari kuyaga byinshi ariko turiko turaraba kumbure imicokogwa ntizibe diaspora zibiri ntihabe uruhande wegamiye ucanke ugwegamiye yunaka ariko kugira koko diaspora ibimwe abarundi baje hamwe inyungu zibe izamwese uh, nigiki mwebwe mwoshikiriza mubona cokogwa perezida bati kandi na perezida yavuze mu ijambo ry'iwe ndibaza ko murizi hamwe bamubwira bati perezida ku byo ubu turabona yuko ibyo dukora tutabishimye turakeneye ko hava perezida yaravuze w'igihugu cy'u Burundi yuko yoca hava rero iyo umutware nturumubose wabutwara abutwara nibo bose bawe abarundi bishwi barakoranye n'inzego zose zirimwo ni uko abo bubahwa boba bo kwisunga ingingo abarundi bishwi ubwabo bashinze hmm. hanyuma tukubaka ibirama by'uburundi gutyo aho haciye imyaka myinshi abarundi baburabuzwa gukorera hamwe nubwo bitunganye birangire maze ingufu zijye hamwe abarundi bari hanze babona ibindi bihugu uko byitunganya uko bikora kandi bakaba biteguye kugira bashobore kuzana iyo migambi yabo mu Burundi bari hamwe aba bantu ariko bateza ingorane no kubacanishamwo babihagarike hama mhm. niyo karata nyene umushikiranganje yari yarahagaritse cyose nakivuza umushikiranganje w'imigenda y'u Burundi nandi uh, nandi makungu iyo karata uyu mwubo hayirike ariko aragurisha ku barundi bo hanze umushikanje yari yarabihagaritse mu ikete yanditse mu kwezi kwa kabiri rero turatangara kunyene Eric yarenze ku iteko ry'umushikiranganji ahagaruka agashora iyo karata abarundi bo hanze benshi bamwe bamwe ariko bararigura batabizi kuko hariko ikidodo cy'igihugu cy'uburundi hakabako na narijya jambo rivuga ngo repubulika y'uburundi bibaza bati ngo nkumbure ni leta yabirungikaniye umubohaye politike kubigurisha ku barundi bo hanze mm. aho urumva ko na leta ubwayo izogeraho ishobora gutanga undi mutso kubw'iyo karata mm. iyo karata kuko nayo mahera ntawuzi iyo ajya urakoze bajya mu cya leta ho urakoze tasien mugume ku murongo gato ubwira dusezerana ariko reka mpe ijambo Jafet Rojanti eh, ndayishimiye eh, nk'inararibonye muri diaspora mwumvise ingorane zihari oh. bamwe bari kuri uruhande abandi aha ariko ni igiki mubona cokogwa kugira koko diaspora ibe imwe inyungu zibe za bose kuko muri kino kiringo cy'isaha imwe izo ngorane na twebwe nk'abaminisha makuru ntazwo turangiza ariko ku bwanyu umuntu ari iki cokogwa kugira haboneke koko abarundi basenyere ku mugozi umwe ibyo bintu by'inzuguru nzuguru birangire urakoze eh, nagomba kumenyesha ko nta na kimwe nashoboye gukurikira mu byo abo bubahwa babiri bavuze hmm. mugabo ndaza gushaka akanya mwongere numvirize aho kumbura ibyuma byabifashe neza mhm. eh, gusa ndumva yuko hariho eh, ubundi mugwi waravutse mu nyuma w'abatorewe ubujumbura bisobanura ko hoba habaye diaspora abandi bavuge ko ari diaspora Eh, ngira ngo umuntu naho yafatira mm. eh, ico nibaza iminota ibiri iminota ibiri jafete icyo nibaza yuko gigomba gukorwa ni uko kumbura eh, umuntu yakwicarana n'indongozi zibiri Eh, jewe ibyo by'abandi bari ku ruhande sinobimenya ko nta n'ibyo nigeze nkurikira jewe ndazi yuko hatowe eh, abantu babiri i bujumbura igihe nariyo abo umuntu yo kwicarana bakaganira nabo kuko hariho byinshi nzi urabona iyi diaspora yadutwaye igihe kirekire kuva bibiri n'indwi hariho amategeko menshi menshi cyane twagiye turacamwo ubu biboneka ko hari abandi baza bashyiraho ibindi bishasha mm.